Anwani ya khutba ya leo ni maneno ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam aliyoyapokea Imamu al-Bukhari min hadithi Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wa ardah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء مما أخذ منه أمن halali am min haram hiyo ndiyo unwani ya khutba ya leo maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mafupi unayahesabu kwa vidole lakini maana yake muislamu anafaa kuishi nayo min albulugh ila almamat, tangu anapobalehe mpaka kufa kwake. Mtume alayhi salatu wasalam anasema yati ala nnasi zaman, watu watajiliwa na wakati, la yubali almar'u mimma akhadha minhu, wakati ambao ndani yake mwanadamu atakuwa hajali hajali pato lake linatokamana na nini, hajali riziki yake inatoka wapi, hajali chakula chake anakipata vipi, amin alhalali am min alharam, inatokamana na halal au inatokamana na haram. Tusimame katika hadithi hii ambayo ndiyo kichwa cha khutba ya leo, ayuha almuslimun. Halafu tujiulize sisi Waislamu tunayosikiliza maneno haya, je, ushafika wakati huo aliyoutabiri Mtume alayhi salatu wassalam au bado haujafika? Mtume anasema yati ala nnasi zaman, watu watajiliwa na wakati ambao ndani yake لا يبالي المرء مما أخذ منه منادام هجالي ولا هتكوى نمزنجتيو ولا هتكوى نأين يوتي يا يخوف جو يرزقياك نباتولاك نشكولاك أمين الحلال أم من الحرام إن تكمانا حلال أو إن تكمانا حرام وكتهو تياري أشفيك أو بادو Jawabu ya suala hili kila mmoja anafaa awe nalo katika fahamu yake. Kila mmoja wetu tulioko hapa leo afaa ajiulize, je, tushaingiliwa na wakati huu aliyosema Mtume alaihi salatu wassalam au bado? Ushafika wakati ambapo mwana adam Muislamu anatia riski ndani ya mdomo wake na ndani ya mdomo wa mkewe na ndani ya midomo ya watoto wake, awavisha nguo, awaangalia katika masarifu. Lakini suala ni kwamba riski unayoipa familia yako na riski unayokula wewe mwenyewe mwanaadamu inatokamana na halali iliyo safi au inatokamana na haramu riski iliyochanganyika au haramu moja kwa moja? ukitizama katika maisha ya muislamu leo amezungukwa na madakhilu lharam au alkasbu lmuharam qad ahata bihayati lmuslim pato la haramu na mavumbi ya ufisadi yamemzunguka muislamu leo katika maisha yake kama ni kazi anayoifanya kazi imechanganyika alhalal maa alharam kama ni biashara biashara imechanganyika halali na haramu, bali kuna biashara nyingine ni haramu moja kwa moja. Huyu yuwala riba, yule yuwahonga mpaka ahongane ndio apate kupata riziki yake, au mpaka ahongane ndiyo biashara yake iende, au mpaka aseme urongo ndiyo biashara iendelee, au mpaka afanye khiana na hila za hapa na pale ndiyo apate faida mpaka aape viapo vya urongo, ndipo apate kupata biashara, mpaka afanye ghish na udanganyifu, ndipo apate kupata faida. Na ukimuuliza akwambia ndivyo biashara leo inavyofanyika. Ukizubaa utaachwa nyuma, utakuwa mjinga. Mjinga mbele ya mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au mjinga mbele ya mafundisho ya wanaadamu waliojawa na tamaa juu ya ulimwengu huu. Mjinga mbele ya nani? Je, tushafikwa na wakati huo? Mtume alayhi salatu wassalam aliyoutabiri zaidi ya miaka 1436 iliyopita, la yubali lmar, mwana adam hajali amin alhalal am min alharam ma akhadha minhu, riski unayoipata chakula unachokula mavazi unayovaa, pahali unapokaa, faida unayoipata, mambo unayoyafanya katika ulimwengu huu yanatokamana na halal au yanatokamana na haramu. Kuna watoto leo wa Kiislamu wanaoleleka tangu kuzaliwa kwake mpaka kubaleghe, riziki yake inatokamana na haramu. Babake anauza mambo ya haramu au pato la babake linatokamana na haramu au babake anauza ulevi au babake anafanya kazi za riba au babake ni mfanyi biashara wa riba au yeye mwenyewe ni mfanyi biashara wa haram anakulia katika haram waghudhia bilharam na anakulia katika haram mtume alayhi salatu wasalam anasema juu ya yule aliyekuwa katika safari anakwenda katika usafiri wake amekatikiwa na chakula amekatikiwa na kinywaji yamuddu yadaihi ila samaa anayenyanyua mikono yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia ya rab ewe mola ya rab ewe mola wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu ananyanyua mikono kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huku kinywaji chake ni haram chakula na chakula ni cha haram na yeye mwenyewe ameleleka na haramu vipi namna gani ataitikiwa maombi yake mwanadamu wa sampuli hiyo ndipo hapo mtume alayhi salatu wasalam anakuuliza ewe mwislamu unayeswali swala tano uko ndani ya swala ya ijumaa unamswalia mwenyezi mungu subhanahu wa taala unamwomba mwenyezi mungu subhanahu wa taala asubuhi na mchana lakin matamuka حرام مشربك حرام malbasuka haram, ghidhauka haram. Swala yako Mwenyezi Mungu ataikubali namna gani? Na maombi yako Mwenyezi Mungu atayakubali namna gani? Wewe na watoto wako na mkeo na familia yako, kwa sababu mara nyingi Muislamu riziki ya halali haili peke yake, huichukua yeye akaitumia na akaipeleka kwa familia yake mke akamlisha haram na watoto akawalisha haram sababu moja peke yake inatosheleza kugeuza riziki yako yote ikawa ni haram jambo moja peke yake nukta ya kwanza ambayo tutapitia kwa nukta hiyo katika anwani ya maneno haya ya mtume alayhi salatu wasalam nukta ya kwanza ni asbabu alkasbi asbabu alkasbi alharam sababu ya kupatikaniwa kwa pato la haram nukta ya pili adraru alkasb alharam madhara ya pato la haram nukta ya tatu alwasail almunjia min alkasb almuharram njia zinazomwezesha muislamu kujiepusha na pato la haram nukta tatu muislamu akizingatia nukta hizo basi bimashiati llahi taala atasimama katika kikundi kilichosalimika kati ya vikundi viwili alivyovitabiri mtume alayhi salatu wasalam kikundi cha kwanza ni wale watakaosalimika na riziki ya halal na kundi la pili ni wale ambao hawajali pati, pato na riziki anayoipata katika ulimwengu huu na maisha yake inatokamana na halal au inatokamana na haram nukta ya kwanza ayuha almuslimun ما هي ما هي الأسباب والبواعث التي تبعث المسلمة إلى الكسب الحرام ni sababu zipi mambo gani yanayompelekea muislamu kwenda kutafuta pato la haram au akawa hajali pato lake linatokamana na halal au linatokamana na haram leo muislamu anakusanya pesa anakusanya mali lakini suala ambalo hajiulizi nafsi yake ni kwamba mali hii ninayoikusanya, je, kila shilingi moja ni halal au muna mashilingi ndani yake ambayo ni haramu? Kila riski ambayo ninaikusanya ndani ya akaunt na mali ninayowalisha familia yangu yote ni ya halal au imekorogeka halali na haramu? sababu ya kwanza ayuha almuslimun huwa adamu alkhawfi walhayai min Allah taala ni kutokuwa na hofu na kutokuwa na haya na mwenyezi mungu subhanahu wa taala kutokuwa na haya kutomonea mwenyezi mungu subhanahu wa taala haya yule anayekula pato la haram yule asiyejali pato lake linatokamana na halali au haramu Mwanadamu sampuli, sampuli hiyo sifa yake ya kwanza ni kwamba hamuonei Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haya, hana haya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu inna Allaha Ta'ala tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban, hamuonei Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haya. Na mwanadamu siku anapomkosea Mwenyezi Mungu haya akawa hamwonei Mwenyezi Mungu haya. Mwanadamu sampuli hiyo anafika daraja, anakuwa hajali riski inatokamana na nini: honga, riba, sema urongo, iba, fanya khiana, danganya na mambo mengine yote yanampelekea Mwislamu kupata riski za haramu. huna haya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ikiwa huna haya na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla mtume alayhi salatu wasalam anakwambia في الحديث الذي رواه أبو مسعود البدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء katika maneno walioyakuta watu kati ya maneno ya mitume waliopita ni maneno haya yafuatayo: idha lam tastahi, kama huoni haya, kama humonei Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala haya, mtume anakwambia fasna ma shita, fanya unalotaka, kwa sababu huna haya. Ikiwa huna haya, fanya utakalo. fanya lililoko ndani ya akili yako unalotaka kulifanya lifanye kwa sababu la tastahi min Allah azza wa jalla humwonei Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haya na ikiwa humwonei Mwenyezi Mungu haya jambo gani litakalo kuzuia na uchafu na madhambi na ufisadi na haramu nani atakayekuzuia na kutosema urongo nani atakayekuzuia na kudanganya nani atakayekuzuia na kufanya muamala au biashara ya haram nani atakaye kuzuia hakuna atakaye kuzuia liannaka la tastahi min Allah azza wa jal ndio maana mwenye mtume alayhi salatu wasalam anakuambia in mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasnah ma shi'ta hadithi nyingine mtume alaihi salatu wassalam aliyoipokea imamu tirmidhi من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنبيا مصحابة استحيوا من الله حق الحياء muoneni haya mwenyezi mungu subhanahu wa taala haya ya kisawasawa haya ya kikweli masahaba wakamjibu mtume alaihi salatu wassalam kwa sababu waliifahamu haya fahamu ile iliyoko katika fahamu zao wakamwambia ya rasulullah ewe mtume mwenyezi Mungu inna nastahi min Allah walhamdulillah sisi twamstahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na twamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo mtume akawaambia laisa dhak kumstahi Mwenyezi Mungu sivyo hivyo mlivyofahamu nyinyi lakinna listihyaa min Allah haqqal haya kumstahi Mwenyezi Mungu haya ya kisawasawa, haya ya kikweli, an tahfadha rasa wama waa wa wama hawa, kumstahi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kikweli kweli ni kustiri na kuhifadhi kichwa chako, wama waa, na yale yaliyokusanywa katika kichwa uyahifadhi kichwa kuna kichwa chenyewe kilicho na ubongo na akili halafu kuna macho na kuna na masikizi kuna masikio haya unapaswa ewe mwislamu uyahifadhi kisawasawa macho yako yasiangalie haram macho yako yasiangalie shahwa ya haram macho yako yasiangalie yale aliyoyakataza mwenyezi mungu subhanahu wa taala haqa lhaya walbatna, na uhifadhi tumbo, wama waa au wama hawa, na yale yaliyokusanyika ndani ya tumbo au yale yaliyozingiria tumbo hilo. Kwa hivyo kuna tumbo, chini ya tumbo kuna tupu au alfarju, tupu. Hifadhi tumbo lako na hifadhi kilichoko karibu na tumbo ambayo ni tupu ya Muislamu. Hayo ukisha hifadhi ndipo hapo utakuwa umemstahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haqa alhaya Angalia kinachoingia ndani ya tumbo lako, kumeingia nini? Kila tonge, kila shilingi, kila aina ya riziki inayopita ndani ya tumbo lako, iulize kunaingia, kumeingia nini, halal au kumeingia haramu, kwa sababu bila ya kuwa na haya, bila ya kuwa na khaufu muislamu ataingia katika grupu ile aliyoitaja mtume alayhi salatu wasalam la yubali almar'u manadamu hajali mimma akhadha minhu mali anayoichukua katika wakati huo amina alhalali am min alharam shair wa kiarabu anasema idha lam takhsha aqibata allayali إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء كاما هو غوبي كاما هو تشلي يلي مambo يتكو كسيبو بعد يا مسيكو كوبيتا عاقبة الليالي بعد يا مسيكو بعد يا ميزي بعد يا مياكا نقول حرام mwaka, miaka miwili, miaka mitano, miaka kumi Muislamu anakula riba, miaka ishirini Muislamu riski yake inatokamana na haramu, yauza merungi ndio apate kupata riski, au duka lake anlikodishia wauzaji miraa, riski ya haramu, wamuuliza hata habari hana. Miaka ishirini la yubali idha lam, tas, idha lam takhsha aqibata layali ولم تستحي فاصنع ما تشاء بس فانيا ونالوتاكا اندليا كفانيا ونالوتاكا كسباب من يزمك سبحانه وتعالى أنا كصبيرنا حسابك في الدنيا والآخرة سباب يبيل أيها المسلم إن يوم بلكي مسلم كتجالي رزقياك نتوكمانا نانين سباب إن يوم بلكي مسلم هجالي رزقياك نتوكمانا نانين هو عدم عدم أو كثرة الحرص وكثرة الطمع للكسب المحرم ni muislamu kuwa na pupa ya faida ya haraka muislamu kutaka kutajirika haraka katika ulimwengu huu leo ndoto ya kila muislamu katika maisha haya ni kutafuta riziki ya haraka akimwangalia Muislamu mwenzake ghafla bin vu pap ashajenga magorofa, akimwangalia jirani yake ghafla pap ashaporomosha gorofa au nyumba ya gorofa mbili au tatu au nne. Yeye bado yuko katika kibanda, nyumba yake ya mabamba, atafuta riski ya haraka. Na mimi nifanye vipi katika muda mfupi? Na mimi vile vile niwe na magari, niwe na akaunti niwe na majumba yule hatujui Allahu alam Mwenyezi Mungu alimruzuku au riziki yake na yeye vile vile aliipata kwa haramu Allahu alam pengine ni riziki ya halal au ni riziki ya haram lakini muislamu anahadaika akitahamaka na yeye vile vile aona lo mimi nimechelewa mpaka leo nakaa katika kibanda mpaka leo sina gari mpaka leo napeleka pikipiki, mpaka leo watoto wangu wasoma maskuli haya yasiyokuwa na maana, na mimi vile vile nataka kuishi maisha ya rafahia, maisha ya, ku, ya kupambazuka katika ulimwengu huu na maisha ya kustarehe. Hiyo inaitwa alkasbu assarii, pato la haraka, kawaida mwanaadam. Zuyina linnasi hubu shahawati min annisai walbanina والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد aya zote hizo ndani ya Qur'an zinathubutisha kwamba mwana adam anapenda mali na anapenda utajiri tena mapenzi yake ya mali na utajiri ni mapenzi makubwa watuhibuna almala hubban jamma wa innahu lihubbi alkhairi la shadid sio mapenzi madogo mapenzi makubwa ya mali ndio hilo linampelekea muislamu kuwa na pupa mtume alayhi salatu wasalam anasema laisa min mima yuqarribu almuslimu min aljanna hakuna kitu ambacho kinampelekea muislamu kwenda peponi hadithi amepokea abdullah ibn mas'ud fi mustadrak alhakim biisnad sahih anasema abdullah ibn mas'ud qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam laysa shay'un mimma yuqarribu ila aljanna illa amartukum bihi Hakuna kitu kinachompelekea kina mwislamu kwenda peponi isipokuwa Mtume alaihi salatu wassalam anasema, nimekwisha tayari kuwaamrisha jambo hilo mulifanya. Wala, wala shay mimma yuqarribu ila nnar, wala hakuna kitu kinachompelekea mwislamu kuingia motoni, illa nahaitukum anh, isipokuwa nimewakatazeni. Kumebakia kitu katika maisha ya mwislamu hakukubakia Mtume hakuondoka ulimwenguni ila baada ya kumwachia Mwislamu kurasa ziko wazi, black and white. Peponi kazi yake ni hii, motoni mambo yake ni haya. Hakuna kitu Mtume alayhi salatu wasalam alichokiwacha. Mtume alayhi salatu wasalam anakuhusia baada ya maneno hayo, anakwambia fala yastabti anna ahadun minkum rizqa Sikiza maneno haya kwa makini fala yastabtianna ahadun minkum rizqa, maadamu nishawabainisheni mambo ya kwenda peponi ni mambo haya, mambo ya kuingia motoni ni mambo haya. Kwa hivyo mmoja wenu asiione kwamba riziki yake imechelewa. fala yastabtianna ahadun minkum rizqa, asione mmoja wenu kwamba riziki yake imechelewa kufika. Fa inna Jibril, kwani Jibril alqa fi ru'i, yani nafsi, Jibril amekuja kuniletea wahi ndani ya nafsi yangu, anna ahadan minkum, kwamba mmoja wenu la yakhruju min ad-dunya, hatoondoka katika ulimwengu huu hatta yastakmila rizqa, mpaka akamilishe riziki yake. Asione mmoja wenu kwamba riziki yake imechelewa kufika, kwa sababu kila adam, kila nafsi, kila mtu anayepumua, kila kiumbe kinachotembea katika ulimwengu huu hakitoondoka hata yastakmila rizqa, mpaka akamilishe riziki yake. Mwenyezi Mungu amekuwekea sehemu ya riziki wallahi thumma wallah lan tamut hatta tastakmila hadha rizq hutoondoka katika ulimwengu huu mpaka riziki yako uikamilishe. Hakuna mwanaadam anayefariki riziki yake bado iko, hakuna. Hiyo ni kanuni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo usione kwamba riziki yako imechelewa, usione hivyo, wala usidhani katika dhana yako iliyo mbovu kwamba Mwenyezi Mungu amekucheleweshea riski yako. Mbona mimi sijakuwa hivi? Mbona mimi sijajenga nyumba ya ghorofa? Mbona mimi sijapata gari? Fattaqullaha ayuha nnas, Mtume anawaambia Waislamu wasia wake, mcheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, wa ajmilu fi talab, na mutafute pato na riski ya halal. Fa in istabtaa ahadukum rizqa. Lau mmoja wenu akiona au akipitikiwa na maingilio au kiingilio cha shaitan katika nafsi yake na akili yake, akadhani ya kwamba riziki yake imechelewa kuja, mbona bado yoishi katika dhiki, mbona bado hana mali, mbona bado haishi kama jirani yake anavyoishi, au haishi kama ndugu yake anavyoishi au haishi kama watu fulani wanavyoishi fa in istabtaa ahadun minkum rizqa mmoja wenu akidhani kwamba riziki yake imechelewa fala yatlubuhu fi ma'siyati llah asiitafute riziki ya mwenyezi mungu katika maasi ya mwenyezi mungu azza wa jalla usiipapie riziki kwa mambo yanayomhasi mwenyezi mungu subhanahu wa taala ukaona riziki yako imechelewa njia rahisi na njia fupi shortcut ya kuwa tajiri ni kusema urongo shortcut ya kuwa tajiri ni kufanya forgery shortcut, shortcut ya kuwa tajiri ni kufanya khiana shortcut ya kupata mali ni kuhonga shortcut ya kutajirika ni kuchukua riba la ittaqullah mcheni mwenyezi mungu subhanahu wa taala ajmilu fi talab na rizqi yenu iwe ni rizqi ya halali fa in istataa ahadun minkum rizqah mmoja wenu akidhani kwamba riziki yake imechelewa fala yatlubuhu fi ma'siyati llah fala yatlubuhu asitafute riziki hiyo bimasiyati llah kwa yale yanayomasi Mwenyezi Mungu yale yanayompelekea kumasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa inna Allah kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sikiliza hiyo conclusion sikiliza hii khatima maneno anayomalizia nayo Mtume alayhi salatu wasalam, anakuwekea kanun ndani ya maisha yako, anakuwekea lo, sheria ndani ya maisha yako, uwe unaishi nayo mpaka siku unaondoka katika ulimwengu huu. Fa inna Allaha, hifadhi maneno haya katika Ijumaa ya leo. Kama kuna maneno mengi yamezungumzwa, huwezi kuyahifadhi, hifadhi maneno haya manne. Fa inna Allaha, kwani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala la yunalu fadluhu bimaasiyati, fadla yake haipatikani kwa kumasi. Fadla za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazipatikaniwi kwa kumfanyia Mwenyezi Mungu maasia. Huwezi kupata fadla za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, na riziki ni fadla ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwezi na wala huwezi na wala huwezi kuipata fadla ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumasi. na wale unaoona kwamba umeipata fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia katika maasiya ujue ni fadhila ambayo ndani yake haina baraka wala haina khairi barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول wa هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله الواحد الأحد الفرد lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين